Imamo problema i kazujemo ih ljudima za koje uzvišeni Allah kaže, a ljudi kada bi imali Allahove riznice, oni bi opet škrtarili. Posloni se na Allaha, njemu padni na seđdu, a poslanik ti opet kaže, najbliže si gospodaru kad si na seđdi. Pa kaže, mnogo dovite kad si na seđdi. Pa se ti približio gospodaru seđdom, a on se približio tebi, ja rabu njemu svoje probleme kazuj kao što ih je kazivao Jakub alejhi selam inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min allah ma la ta'lamun Jakub alejhi selam došli njegovi sinovi odnijeli Jusufa i bacili ga u bunar skinili sa Jusufa košulju, zaklali ovcu i natopili je krvlju. I donijeli košulju Jakubu i kaže, pojo vuk Jusufa. Jakub poslanik, kakvi su to vukovi jedu djecu, ali skinu košulju. Košulja nije pocijepana. Vidi da lažu, ali šta si njih devet kažu istu priču. Kaže, ja svoje boli, ja svoju tugu kazujem Allahu. Zato onaj ko svoju tugu i bol kaže Allahu, vidiš ga sutra lepi, on kad bi mogao, on bi preskakao ogrado tri metra. Zato što je on kazao nekome čije riznice ne zna niko osim on. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى